bagire icyo baterera mu kubaka kino gihugu cacu cy'amavukiro nuko rero muti uno munsi tugaruka kubiki. benshi murabizi yuko muci haba icyo bita diaspora week ni ukuvuga indwi yahariwe abarundi basanzwe baba hanze none eh, muri uno mwaka byuba biteguwe gute mbe abazobyitaba bo bazokwitaba ibyo bikorwa ni gute bazokwakirwa maze kugira baje muri ibyo bikorwa ibyo bikorwa byo byo ni ibihe biriko bitegurwa gute ku ntumbero iyihe n'ibindi n'ibindi bizoba biranze ino bizoba biranze indwi ya diaspora wa diaspora nawe turakuramuka ije sangwa ikaze muri karadiridimbo buno munsi amahoro neza medari eh, ndaramukije n'abariko baradutega amatwi bose kandi twongera dushima kuri buno butomire murakoze cyane Eric wimana niwe aza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri micro movie ko ari medari niyo nkuru reka kanya duce tuja mwidonido nuko rero reka tuje mu kiganiro nyezina mpere kwa mireye abarundi ngabo indwi yabahariwe irashitse mbe iyo biteguwe gute eh, murakoze cyane eh, indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga irageze eh, yamiba minsi yose mu mpera z'ukwezi k'undwi k'umwaka utashe iyo ndwi yamishika mu gihe abarundi baba bayiteze cyane mhm. baba babinezererewe rwose kandi tuboneyeho n'akaryo ahubwo ko gushimira leta y'u Burundi n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bo batunganije ibyo bikorwa e, abarundi turanezerwa cyane mhm. kuko ni akaryo keza ko tuba dutahutse mu gihugu iwacu e, tukisanga na cyane cyane ko twakigwa n'indongozi z'igihugu cyacu tukakigwa n'abarongozi batandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho washaka indwi ya umunsi wa mbere utangura iyo ndwi wugurura ibyo bikorwa twakigwa n'umubyeyi wacu se barundi nyine mm. icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi tukakigwa n'umushikiranganji ajejwe eh, imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu aho se barundi atwakira nk'abana batashi iwabo mm. aratuganiriza akatubwira eh, aho amahoro n'umutekano bigeze mu gihugu iwacu kugira ngo nabo bumve yuko bashyitse mu gihugu iwabo mm. ko nk'uburaro si leta yoza kurihira abarundi bavuye mu mahanga kuza kubarihira aho barara mugabo duhora tunywa tugafungura tukifata neza cyane eh, ku mikoro ya leta y'uburundi ego murakoze reka tugende turasangira ijambo kumbure eh, ndabibutsa yuko muri kino kiganiro dufite umwanya w'iminota mirongo itatu murakoze ku ijambo eh, guha akaryo ishyirahamwe ryacu Rise and Shine House kugira ngo ifashe gutungana gutunganya ibi bikorwa mm-hmm. eh, ntibyizanye ishyirahamwe ryacu risanzwe ari ishyirahamwe rifasha mu bisata bitandukanye abikorera utwabo mm-hmm. eh, guherekeza imigambi abashaka gushinga amashyirahamwe basi ibyiyumviro batabona aho bahera Eh, turabafasha ari abafise amashirahamwe ariko babonamo utunenge bakavuga bati turifuza gushika ku yindi ntambwe dufashe iki nabo baratwegera tukabaherekeza hakabamo igisata abanyamahanga ba diyasipora biriko birategurwa hano mu gihugu cyacu byo bari ibihe ku ntumbero iyi ego eh, bivanye rero n'ibyo bikorwa bitandukanye dukora mu gutegura imanza mhm. baratwegereye Eh, baratubwira bati indwi hariwe diaspora irafise icivugo icyo kivugo rero gihamagarira diaspora guterera mu mbona kazoza y'igihugu mhm. ibihumbi bibiri na mirongo ine ibihumbi bibiri na mirongo itandatu rero muri iyo ntumbero eh, abaserukira diaspora ku rwego rw'isi bariyumviriye ingene boterera Eh, muri iyo ndwi yahariwe diaspora ibikorwa bitandukanye biza gushigikira iyo mbonakazoza cyangwa integuro yo kwinjira mu mbonakazoza hmm. ibyo bikorwa rero biri mu migwi ine eh, umugwi wa mbere hariho eh, ikoraniro rizoba ry'abaserukira diaspora bose ku rwego indongozi hmm. ku rwego rw'isi izobera ngaha nyine mu gihugu izobera ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mhm. hama kugira ngo barabire hamwe imigambi bokora iza gushyigikira umukuru w'igihugu n'igihugu n'abafasha b'umukuru w'igihugu muri iyo ntumbero yo gusabwa guterera agacumu k'ubumwe nk'abarundi baba hanze mhm. hakaba rero integuro ya kabiri inakomeye cyane kuko nihiganwa rizoba ku rwego rw'igihugu iryo higanwa rigahamagarira imiyabaga mhm. abakiri bato abakiri bato mhm. kugira ibyivugo bijyanye kazozi kugira ngo bayigarurire mhm. bayumve bayitahure bayitahuze n'abandi ibe gwabo bishobora no kuzotuma n'ishyirwa mu ngiro ryoroha kuko baba babyumva babizi yego mhm. umunyagihugu wese ahari aheme imbona akazoza iyo miyabaga ubwo rwaruka rero ruzoshika kuri e, ihiganwa rya nyuma rizotogwamo n'abazohora baserukira uburundi muri iyo miyabaga kujya kwigisha imbona akazoza mu barundi bari hanze Eh, umugwi wa gatatu ni umugwi muri bya bikorwa nyine ariko birategurwa muri bya bikorwa ariko birategurwa eh, w'ibikorwa ni guhuza abazi baba bari ngaha abarundi bavuye mu mahanga baje muri eh, iyo ndwi yabahariwe bazokurikirana n'ibyo bikorwa bitandukanye kubonana n'ababo basize ku gatumba bagasangira hazuba hari umuziki hazuba hari ibyivugo bitandukanye ni ugusubira kunywanisha Eh, abarundi bari mhm. hanze n'abasigaye ngaha eh, icyivugo ni diaspora homecoming mhm. uno mwaka urumva ni 2025 2025 mhm. ego hama igikorwa rero ca kane muri urwo rutonde rw'ibikorwa ni cyo bise eh, yase diaspora summit ni ihuriro rizohuriramo ni impuzamakungu ni impuzamakungu mm. ni ihuriro rizohuriramo abadiyasipora bose bava mu karere ka afurika y'ubuseruko eyasi mm, afurika y'ubuseruko afurika y'ubuseruko abo rero bazohurira hano mu burundi abo badiyasipora bazoba ari abarundi cyangwa n'abadiyasipora mu bihugu byabo ariko bazoza ngaha n'abadiyasipora mu bihugu byabo bazoza ngaha ni mm. ukuvuga hari abakenya baba muri amerika mhm. mm. mm. baratumiwe kuza mu burundi hariho abatanzaniya baba mu bufaransa baratumiwe kuza mu burundi hariho abakongomani baba muri australia baratumiwe kuza mu burundi niba abadiyasipora mu bihugu byabo bazoza guhurira n'abadiyasipora b'abarundi n'abarundi hano iwacu mu burundi hmm. urumva ko ari igikorwa gikomeye kandi gisaba ko umuntu wese agishyigikira anakishimira mhm. kuko biradufasha kumenyekana kuko abatugendeye basubiye inyuma baragenda baratwivuga mu gihe twabakiriye neza ariko rero duhagaze kuri izo manza uko ndabyumva ibyo bikorwa bishika kuri bine n'aka kanya mufise mubona koko Eh, bizoshika ku ntumbero mwe mwihaye kuko biraboneka ko ari byinshi akanya nako ari gato imyiteguro bayifashe gute muri make eh, mu bisanzwe iyo ufite urubanza cyangwa imanza n'ishaka ryo kubikora uko wabitondetse waba witondetse ubona ko ushobora kubikora si igikorwa cy'umuntu si igikorwa cy'umugwi ni igikorwa cy'umuntu wese akunda igihugu ni ukuvuga ko ibiriko birategurwa birafise imigwi biriko birategurirwamo ku buryo ikintu cyose kiri ku mwanya wacu kandi bizogenda neza muri ko mufashwa n'abandi kuko ako kanya turumva ko ari gato mu gihe n'ibyo bikorwa ari byinshi ko muvuze nk'ibyo mwavuze bijyanye no gutegura iby'impano muri izi ntara zitanu zishasha si igikorwa cyoroshe urabye n'umwanya mufise ukwa gatandatu urabona kwaheze mufise ukw'indwi n'ukw'umunani ingufu we muri ko muzikura hehe ingufu n'ishaka mhm. izo ngufu za mbere amaturese amakomite atandukanye mu gihugu cyose mu ntara yose ariko harava abantu hariho ama umuntu ajejwe intara n'umuntu ajejwe abiyandikisha kwiyandikisha bizohera ku munsi w'imana uza hariho mhm. mu ntara yose umuntu akurikirana uko ibikorwa biri ko biragenda hama inyuma yo kwiyandikisha mu ndwiza tuzoca dutora abiyandikishije nta kamwana wa mama kajamo oya nta kamwana wa mama kajamo hmm. nta kamwana wa mama kajamo kuko harateguwe umurongo w'abiyandikisha mhm. ni ukuvuga ko uwo murongo waratanzwe mu gihugu cyose urwaruka rwumva rufise ishaka ryo kubibamwo barahamagara mhm. bakidondora hama bakavuga igisata bashaka kugiriramo iryo higano hmm. umuntu akabandika bahejeje rero kwandikwa umuntu azuca baha bavuga nka nk'ikibazo hmm. kugira ngo muri mirongo itatu mirongo itanu batanu ba mbere bazoserukira intara ariko abarundi bavuga ngo akosha umusi kava mu ngasiro mhm. ni ukuvuga yuko iyo wiyangaje gukora ikintu ubwira n'umwete rero muri iki gihe si ukuvuga ngo ni uburyo twifise ko twebwe nyine mubwa mhm. kubera ko dufise ishaka ryo gukunda igihugu cyacu ryo gushaka guteza imbere igihugu cyacu ni nayo mpamvu turi ko twikora ku babishoboye bose kugira ngo bashigikire uwo mugambi mwiza turi ko turategura kandi turizeye yuko bizogenda neza kuko eh, twarikoze mu mabanki atandukanye hariho bamwe bamwe bamaze kugira icyo bakoze hariho n'abandi tukirindiriye tuboneraho n'akaryo ko eh, na mwebwe murashobora kudufata mu mugongo ko murumva ko ari igikorwa yego mm. n'uburyo nabwo burakenewe eh. aha mu burundi bazi ko kwa ba eh. mufite amafaranga mm. na twebwe reka twe dukore uko nyine eee eh, turayafise mugabo tuza gukora ibikorwa biteza imbere mwebwe muri ngaha mu gihugu eee eh. eh, tuza kugira ngo tubafashe ntimwiyibagira oya ntitwiyibagira kuko mm. twese turabene burundi ni mhm. nayo mpamvu dutera akamo umurundi uwo we wese akunda igihugu cacu ciza cyo burundi ko yo dushigikira muri ibyo bikorwa kuko murumva babasiguriye ingene iyo minsi mikuru itunganijwe murumva hariho nk'igikorwa gikomeye cyane kizobera mu ntara zitandukanye z'igihugu mhm. icyo gikorwa ni izo mpano mwumva turi ko turahimiriza kugira ngo abana bafise impano abantu batandukanye kugira ngo impano zabo zijye habona kugira ngo abo bana zijya mpano bafise zireke kuguma mu gifuri rero urumva nta mpamvu abarundi batoshigikira icyo gikorwa kugira ngo abo bana nabo nibo kazoza kejo ku burundi mwe musanzwe murongoye ibigega mm. muri umunyabigega mm. ubwo ntabwo bamufise yuko abo barundi baba hanze cyane mm. cyane reka dufate ko baba hanze mm-hmm. bazohava babona yuko hari kwategurwa ibintu byinshi bigana kubakamisha usanga nabo bifite ibibazo bindi oya ntabwo badufise ico kibazo araza kukunganira na docteur ntabwo badufise ahubwo natwe turi dupima ngo turabe ishaka ry'abarundi bakunda igihugu cabo ko gitera imbere ko ibi turi turakora ni muri intumbero yambona kazoza y'uburundi buteye imbere uburundi bwifashe mm. eh, rero abarundi bose babwirizwa kumva ko bafata iya mbere kugira ngo tubyerekane muri ibyo bikorwa nyine turi turategura urumva nta kuntu twatumira abadiyasipora bo mu bihugu bindi bagahurira hano n'abadiyasipora bo mu burundi bagashika biyakira bategerezwa kwakirwa n'abarundi um, bene urubanza ubwo mm. rero birasaba yuko uwo ari we wese atofata iki gikorwa minenego yogira icyo akoze kugira ngo bigende neza twiheshe iteka mu gihugu iwacu mm. reka ngaruke kwa dr florence eh, shine house madame mihewe yagize icyo abivuga ko ariko umweho nibyo muriko murategura izo manza koko nta kintu gihari eh, dufate cyo gushigikirwa ubwo ntuzosanga muri ko muraremereza kankoreshe roterme igezweho irapanze ku buryo cyane cyane irapanze kandi irimo abantu bakunda igihugu mhm. abantu benshi b'abadiyasipora barakunda igihugu mm. kandi barashaka ko n'igihugu gitera imbere kigira izina mu makungu tukitera iteka eh, yababwiye madamu mire yuko twarikoze ku mashyirahamwe atandukanye mm. ariko arashyigikira iki gikorwa kugira ngo na wa mufuko wa diyasipora ntubabare cyane mhm. Eh, mugabo nawe nyine ntubabara cyane kuko haterera uwo bivuye ku mutima mhm. eh, nta nguvu mm. zijamwo ni nk'uko atanubuze n'umuvumvyi kuza mu eh, kirundi ntabubuze umuvumvyi ku nabo baryosha urubanza mm. ego kuri icyo rero nta makenga dufise na makeya uburyo ko buraboneka kandi buzoboneka kandi turazi ko umufuko wo mu diaspora utazobabara atari ibihishwa madame Mihaye mujejwe ibigega zino manza zose mutegekanye ko zizotwara amafaranga nkana gute be mu kigega ho arifashe gute nimba atari banga oya ibyo mu kigega ntitwabivugira hano turafise aho duhurira na bene amahera gute none Eh, turafise aho duhurira na bene byo muri iyo ndwi yabahariwe mhm. niho tuganirira akamwana wa mama ko mu muryango kuko nibo bene uburyo nibo bene kubutanga urumva rero turafise aho tubahera raporo mu gihe bikenewe yuko eh, tubabwira ingene ikigega cifashe none ibikorwa basi hama mhm. ibijanye n'ibi bikorwa mhm. navyo ibijanye n'ibi bikorwa ntitwabitegekanyije twiteze ibiri mu kigega mugabo nawe no mwarafashe amafaranga murashiraho muti aya ni azofasha urazi ko na mariage ushyiraho uburyo utije ubu buryo nzoronka ubu umugabo ubundi nabwo nzoterereza ego byo byo birahari nemwe eh, musubungana gute Eh, uburyo turacabwegeranya ntituramenya neza igitigiri cyabyo kuko urabona ko ubwo mutegekanya nabwo imanza urabona yuko ari nyinshi hmm. eh, zisaba ko tubanza kwiyegeranya neza tukaraba buva hirya no hino ubwo mutegekanya eh, ubwo dutegekanya tuzobumenya mu gihe tuzobona icyo dukerereje hmm. uba umaze gukerereza mugabo bizokunda umwanya turacawufise hmm. uko nk'uko madamu yabibabwiye Aba diaspora baripanze kandi turazi ko bakunda igihugu ko eh, tukivumisha kikajya ku mwanya mwiza nk'ibindi bihugu mm. mbe uwo mwiherero wowe twumvise uzohuza abadiyasipora bo mu karere mhm. ubwo bo bazoza uko nibyo muzobakira ego uyu mwiherero eh, uzohuza diaspora bo mu karere bazoza tuzokwakira baje icyo tuzi twarabahaye ubutumire kandi kugeza ino saha ntawe uratubwira yuko atazoshobora kuza mubiteze eh, ko iki uburyo cyane n'ubumenyi oya turabiteze ko ubumenyi cyane cyane hama iby'uburyo nabwo nibaza yuko nabo nyine nk'uko ari abadiyasipora ntibazoze imbokoboko mhm. eh, umushyitsi mu kirundi bavuga ngo ngo na mugabo no ku byo wizaniye naho nyine arafite icyo amariye igihugu icya mbere uburundi burakira abashyitsi mhm. diaspora bavuye hanze iyo baje ngaha barashika eh, hari icyinjira mu kigega cy'igihugu mhm. barasuma barafata amahoteli imiryango irahabonera ababo ni umunezero hano abashyitsi nabo tuzokwakira nkuko nari nabivuze ngo itangura hari mm. ahantu nakubitiye ku gihugu rero eh, muri rusange turahungukira rwose kuko hariho kimwe kica kigaruka ca imaje mm-hmm. y'igihugu ishusho nziza y'igihugu mm. hamwe kandi kunguko uko baramenya rezo eh, oporutunite zihari kuko hazoza aba entrepreneur hazoza abagwizatunga hazoza aba investisseur baje kandi muri kiriyozite bati mbega mu burundi babyita gusuma urusaku gusuma urusaku mhm. mu burundi tuhakorera iki kandi umaze iminsi ibiri itatu mu burundi uganira n'abagwizatunga uganira na leta y'u Burundi abajejwe iby'iterambere hano murabizi neza ko hari ama menshi niho buri icyo bahakura ni rero ka karusho turondera ryaterambere turonderera igihugu duti nimuze no mu burundi hariyo akunguko hari ibyo muhakorera hama igihugu rero kikahatorera n'akoyoko urumva ko kameme inyungu iriho kandi nini no kuri iryo higanwa rero iryo higanwa rizoza kwigisha abarundi ku buryo umuntu avuze imbona kazoza yumve ko umurundi wese bimurara bimwega duhagurukire rimwe umwe wese gushika ku munyagihugu nyokuru nyokuruza amenye yuko ahahonyora hose hari ikintu ategereza guterera kugira ngo umuvuduko ubumwe ego murakoze cyane mu n'igice cya kabiri cya kino kiganiro telefone mutwakura ko ni itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi canke indwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na gatatu izo nimero mushobora no kudutora no kuriya mihora bita ya whatsapp watsapu call enjeniyeri aca mu buhinga bw'ibyuma abafite n'izi nimero zisanzwe bashobora kutondera kuri bibiri na kabiri bibiri na kane na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu twaba turi tugaruka cyane cyane ku bikorwa biriko birategurwa n'abarundi baba bita eh, diaspora abatumire dufise hano ni batatu turi kumwe na dogiteri eh, gusa hano muri studio turi batatu nivyo nkaba ndi kumwe kandi n'abatumire babiri uja ku murongo muce muduha ariko reka ngaruke kuri Mireille mm, izo manza kumbure eh, twumvise yuko Florence yatubwiye ico abarundi bo kwitega muri ibyo bikorwa Uh, nibyo n'akabazo bavuga kanagoye kuko rumva umusanzwe mujejwe ibintu by'uburyo mbe hariho uburyo butegekanijwe cyane cyane muri izo manza dufate urubanza rumwe rumwe kuko murumva yuko ni ibikorwa bishika kuri bine hariho amafaranga bije itegekanije kuri rumwe rumwe muyo mwiteze nayo mufise ariko arategura izo manza eh, mu bisanzwe nk'iyo nzu yahariwe abarundi baba mu mahanga eh, nababwiye ko ari igikorwa cyama kiba eh, buri mwaka ni ukuvuga eh, iyo nzu yahariwe abarundi baba mu mahanga icyo bitandukaniye ko ubu Eh, ubu dufise umwiherero w'indongozi zose z’aba diaspora baba mu mahanga indongozi zose ni ukuvuga ah, eh, abagize ama oruganizasiyo peyi hmm, mu eh, bihugu byose uwo mwiherero uzotangura itariki mirongo ibiri na zitanu gushika itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'indwi uwo mwiherero azoba ari ikintu gikomeye aho tuzogirana ibiganiro nabo kugira ngo twumve mu karere baherereyemo ingene e, byifashe aho tuzohugurana tugahana inyigisho zitandukanye e, hazoba harimo n'amasengesho ndetse kugira ngo ibikorwa byacu bibandanye bigenda neza ubundi ku bisanzwe nyezina indwi ibyo bikorwa by'indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga isanzwe bitegurwa n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu hmm. nibo bafata mu ntoki icyo gikorwa eh, nibo batwakira nibo batuganirira porogaramu yose ibiri mu biganza byabo hmm. eh, ni ukuvuga mwe muhagaze kuri izi zindi twe duhagaze kuri izo manza zindi zitatu uwo mwiherero w'indongozi za diaspora abarundi baba mu mahanga baba bari ngaha ubwo rero nta buryo twategekanije mugabo twashize imbere imana mhm. tuzi neza yuko bizogenda neza turi kumwe twese nk'abarundi baba mu mahanga kandi baje banezererewe igihugu cyabo turazi yuko uwo tuzokwikora ko wese icyo azoshobozwa icyo ashoboye azogishikiriza kugira ngo izo manza zacu zigende neza ariko hariho n'icyo bizozana mu kigega musanzwe murongo Eh, mu kigega turongoye nibaza ko ataco bizozana muga mu kigega cy'igihugu nkuko babivuze turizeye yuko hazoba akarusho nta mahera na make mwiteze muzoronka mu kigega nawe oya avuye muri izo manza mm. oya nayo twiteze nayo twiteze kuko ntitwazitunganije kugira ngo zishire amahera mu kigega mm. ahubwo twazitunganije kugira ngo igihugu cacu kironkereho aba barundi baba hanze uh, kugira bategure izo manza mbe um, namwe muca mubikora ka kabushira hamwe canke muca mubikora kabu diaspora ubwo mwewe ni mubaremereza nashaka nkosura akantu gato mm. uh, eh, sindi umu diaspora mm. ishira hamwe ego narabaye hanze umwanya utari muto ariko naratashe mm. eh rero ndabikora kabushira hamwe -hmm. mugazi kabushira hamwe gusa ndabikora osi kabuvandimwe kuko ubuyobozi igihe bunyegereye nkumva iciyumviro nkumva viziyo numvise turi mu muhamagaro umwe mhm. njya numva birandaba amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu turi mu kiganiro karadiridimba na kana kaji wabo tukaba turi tugaruka cyane cyane ku bikorwa biriko birategurwa n'abarundi baba hanze alo amahoro cyane ndashimye ibyo muri ko muradushikiriza imigambi itandukanye iriko irategurirwa abarundi baba cyangwa bakorera mu mahanga hmm. ahubwo jewe natekereza kubwira ati dusangwe diaspora iterera mu iterambere ry'igihugu hmm. kikaba icivugo hmm. eh, jewe rero nta byinshi no munsi mfise uretse gusa gushimira abadiyaspora na leta y'uburundi mhm. bariko barakora ibintu byiza mu guterera mu iterambere ry'igihugu bariko barakora ibintu bifasha abo twasize mu gihugu mhm. mbega bariko baraterera mu migambwe mu migambi itandukanye mm. yose iterera mu buzima bw'igihugu mhm. Eh, kimwe gusa nta kibazo ubaza bano bapfasoni turi kumwe hano oya ibyo bavuze byose birumvikana mm. gusa intererano yanjye nk'umuntu atazoshobora kuba hari muri uku kwindiwe mhm. ni uko hari ibisata bimwe bimwe tutarageramwo kandi nabyo nyine mbona umenga turafise icyo twotereramwo Hmm. ibyo nabyo n'ibisata bya politiki mhm. nishatse kuvuga neza na neza nko mu myanya ya politiki no mu bibanza bitorerwamwo abantu nabaho nyene twogiramwo uruhara kubera jewe ndemera yuko diaspora hari abataha hari abari hanze ariko baza barakubitira rimwe na rimwe mu gihugu mhm. jewe ndemeza yuko dufise uruhara rukomeye kugira ngo duhindure uburundi mu bisata vyose harimo na politiki akarorero jewe nobaha ka hafi ni navuze mhm. aho hejuru yuko dusanzwe tuba tumenyerewe gutungwa n'ibivuye mu maboko yacu n'ibindi n'andi mavare yawe ni ukuvuga rero nkafatira kuri ayo mavare ngira ni ibyo nabyo n'ibintu dushobora kuza turafasha tukabishyira muri ka mu kubaho kwa minsi yose kw'abarundi b'iwacu kubera murazi yuko gushika n'uno munsi uburundi buvugwa nk'igihugu cya mbere gikeneye ku isi kikavugwa nk'igihugu nka kimwe mu bihugu Birangwamo rushwa nyinshi mhm. kikavugwa kikavugwa mu bintu bimwe na bimwe bitari byiza mm, musongora nibaza yuko ego nibaza yuko nk'abarundi muri ico gisata naco dutegerezwa guterera kugira ngo duhindure eh, mentalite ni ukuvuga ingene abarundi biyumvira n'ingene bakora kugira ngo bidufashe tuze twisange turi mu iterambere materiel iterambere ry'ibikorwa iterambere ry'ibintu ariko no ku rundi ruhande turi mu iterambere ry'ingene twiyumvirira ry'ingene dukora tugasanga byose byabereye rimwe uburundi busigaye buri mu kibanza cyiza rero nibaza rero yuko n'icyo kintu kumbure hari abavyifuza hari abarundi hirya no hino baba mu mahanga cyangwa bakora mu mahanga bifuza kuba bo kwitoza nibaza yuko na leta yotangura kugurura imiryango muri ico muri ico gisata kugira abarundi nabo batangure guterera murakoze eh, nico gusana ku mashikirizo no munsi murakoze umunsi mwiza murakoze David ihotawa muri Canada eh, hari harundi ku murongo bagiye kubaca bamuduha David agarutse cyane cyane ku bya politique ry'igihugu cyacu guteza imbere igihugu mugabo tutinjiye muri politiki iterambere nayo ni politiki diaspora nayo ni eh, politiki eh, ni politiki mugabo atari politiki bimwe by'imigambwe turi mu migambwe ni ibyo kuri umurundi wese arafise umugambwe arimwo hmm. mugabo ntitwinjira cyane eh, muri politiki y'imigambwe n'ibindi cyangwa amadini twinjira muri politiki y'iterambere ry'igihugu developema e, cyane cyane mwebwe ga Florence e, Dr Florence niko ibikorwa murabihagarariye uno munsi hoba hariho intambamye mubona e, zoba zihari zishobora gutuma ko muri kina kiriya kitagenda nk'uko mwe mwari mubyifuza Eh, mwakoze intambamyi mu bisanzwe ntizobura hmm. ariko si intambamyi zobuze ibikorwa eh, ibyo ndiko ndita intambamyi ngaha ni kubera kuba abantu mu bitandukanye hmm. usanga hari umuntu ukeneye utarunkeye ku mwanya umukenereye ko ukajya hmm. usanga wari umukeneye ku wa mbere azoboneka ku wa gatanu umva hagati y'aho kumubona no kuwa gatanu usanga hariho nk'amadesiziyo nk'ibintu udashaka gukora kubera mm. hariho umuntu utaratora kugira ngo ibintu bifate umurongo ariko sinavuga ko ari intambamyi yobuza ibikorwa ko byoranguka ni intambamyi gusa usanga iri kugabanya umwanya wo mm-hmm. gukora ibintu ku gihe kugira ngo bikore utekanye utuje ariko muri rusange simbona ko abenshi barakunda gushikiriza intambamyi z'uburyo eh, jeni ko ikintu cy'uburyo twagiciye hirya no hino bikwiye ubwo mwese mwagikoze ko eh, ntitwahiye hmm? eh, twahiye kuko aho turi turahazi mhm. aho tugenza turahazi n'aho turi ko turajya gushika uno munota rero n'umwanya uri imbere yacu ntitwavuga ko hari intambamyi y'uburyo twoshyira imbere hmm. oya aho numva rero biko biragenda neza eh, bari banyeretse ko ari uri ku murongo ngira aciye ava ko reka tugaruke no ku munyabigega turi kumwe hano eh, turabye uko kiretse eh, abo baba badashaka gushigikira eh, ibi bikorwa abo nabo nyine ntibatubuza ko twavansa intumbero twihaye tuzobikora hanyuma aho tuzogeza hazoba ari aho nyine mugabo objective y'ibikorwa twihaye gukora muri uko kwezi kw'indwi eh, n'iyo minsi mikuru izoba mu kwezi k'umunani twebwe turizeye kugeza kuri na saha ko bizogenda neza mm. eh, kandi n'ubu tuguma dutera akamo hirya no hino eh, abumva ari igikorwa cyiza ari igikorwa cy'iteka mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ko boduterera Eh, twaratanze amanimero eh, bashobora gucisha ku buryo cyangwa bagahamagara ku eh, gutanga iyo ntererano nibaza yuko rero gushyika ubu ntiturahebura hmm. ntiturahebura kuko ntawe uragaya icyo gikorwa cyacu urumva si twe twatangura kuyihebura kandi n'abo turiko ko turasaba agafashanyo bataraduhebutsa hmm, kubure izo nimero ku batazumvise mushobora kuba mwazicishije mu yandi nokwita amakanari mwozi bashikiriza eh, mm, hariho eh, twebwe twari twashatse yuko eh, ubwo buryo buca ku manimero ya konti ya diaspora kugira ngo bushobore kuba buri ko burakurikiranwa neza ingene ibyo bikorwa bizotunganywa kuko urumva yuko ari ibikorwa bitunganywa na diaspora ku rwego rw'isi mhm. rero turafite amakonti mu mabanki atandukanye Eh, twarayatanze mu magurupe atandukanye ariko ikiringo congewe ko eh, kwiyandikisha bizohagarara ku munsi wa gatanu uwa gatanu w'indwi buca dutangura hanyuma kwiyandikisha ni ku nimero mirongo indwi n'indwi ijana na cumi na zitanu ijana na cumi na zitanu haba kuri telefone isanzwe cyangwa kuri kuri watsapu tukaba duhamagariye rero urwaruka kuko niyo nkingi y'iterambere mhm. gushidikana gushidukana n'iyo nka mm. kugira baze muri iri higanwa ni irya mbere ariko ni higanwa rizo kwama riba uko umwaka utashe berekana ubumenyi bwabo bongere bakorere n'igihugu cyabo ubwo bizoza bivana n'icivugo cyatanzwe ku mwaka ku mwaka ego iki ni icivugo cy'imbona mu mwaka uza turabye uko bizoba bimeze n'ibihe icivugo kirashobora guhinduka mbe ibijyanye eh, nabyo mwavuga yuko yahuriro ry'abarundi nako ry'abanyamahanga b'abadesipoze baza hano mu gihugu mugahurira hamwe cyo cyo n'ubwa mbere canke naryo ni rya mbere eh, ni edition ya mbere mu Burundi mm. ni initiative ya diaspora burundese mm. y'abarundi baba indongozi hama izoba rizoja riraja mu bihugu bitandukanye aha ni ukuvuga uno munsi bihereye hano mu burundi ni ukuvuga hashobora kuba edisiyo ya kabiri ikabera ikakibera mu kindi gihugu hmm. bivanye n'umusozero w'inama izobera ngaha bazova hano bafunditse igihugu hmm. bizoberamo mu mwaka uzi biragenda uko kugira ngo tunywane hamarive muri east africa rije muri afurika yose mm. ni ukuvuga nk'inyuma y'ibi bihugu bigize afurika y'ubuseruko bishobora guca rero bigenda no ku bindi no ku bindi bihugu byo muri afurika bitandukanye mm. Mm. hariho ikintu kijyanye no gutegura ihuriro nuvuga kaminuza rihuza abarundi bose bose bose bose aho bava bakagera nibyo hano mu Burundi birashoboka hariho abaza n'abataza mugabo icyo cyiyumviro ntimurakigira kugira koko murabe yuko abarundi bashobora nabone kunywana kuko uno munsi eh, nta wodeha yuko hariho abarundi usanga bo batiyumvamo igihugu hari abatiyumvamo n'iyo diaspora ugasanga bafite ukundi biyumvira mbere y'uko mbwira icyo nshikirije nashaka mbanze nshimire indongozi za diaspora zihari kuri uno mwanya mhm. kuko ziri ko zirakora ibishoboka byose kugira ngo babanze basigurire abarundi diaspora icarico kuko mhm. diaspora yarasinzikaye bivanye n'ibyo igihugu cyagiye kiracamo bitandukanye amagume ntawe utabizi rero icyo indongozi nshasha ziri ko zirakora ubu ziri ko zica mu bihugu bitandukanye kugira ngo zikangure abarundi baba mu mahanga bubakane imitima kuko urumva ikitugora ni ububabare tuba dufise petetwe mhm. butarahera ibyo muri kahise bitaratuvamo bariko baragerageza kugira ngo bafashe abarundi baba mu mahanga gukira ibyo bikomeye no kugaruka k'ubumwe batahure ko bose ari abarundi kandi bahamagariwe gufasha uburundi kuko aho bavuye hari abo bahasize Mm. n'imiryango iyo miryango irabakeneye irabakeneye kubabona ko baragira icyo baterereye mu gihugu mm. rero ibyo bizofasha ko eh, abarundi bose ayinsegite moma bazokwiyumvanamwo bakumva yuko eh, igihugu cyacu ni kimwe nta bihugu bibiri dufise mm. n'uburundi tuve mu bya kera turabe iyo tujya tube umwe nk'uko icivugo ca ti eh, urubanza twimirije ruvuga ni one people one diaspora mm. abarundi hose aho bari babumwe rero icyo ni igikorwa ariko barakorera ko cyo kugendera mu bihugu bitandukanye musozera kugira ngo ishaka ryo kugiteza imbere eh, tudasubira inyuma murakoze hamanda bamenyeshe yuko ku munsi w'ejo isaha zine mu nyubako za meri ya bujumbura eh, bayita mm, hotel de ville hazoba ikiganiro ku bamenyesha amakuru kikazoba kiremeshejwe n'urongoye diaspora kubwira rero mubaze ibi nabiri aho rero bagatumira abamenyesha amakuru mu bisata bitandukanye kugira baze maze babaze ibiriko birabandanya jewe kuri micro n'imidari niyo nkuru reka nshimire Eric uwimana na enjeniyeri Albert Nduwayo bari mu buhinga bw'ibyuma tukaba tubashimiye twese ariko mu gusozera bace badushyiramo uko biriko birategekanye uko diaspora ibiteguye muri kino kiganiro hama mu nyuma duce tunashiramo n'ikimenyetso cyo gusozera nk'abandi bifujije kugira wa Mungu mwiza naho ku kundi wa Mungu erega iyo mbona kazoza mu mva irashobora kubanguka mu gihe twese tufata iya mbere mama esipuwa ntakubeshye ya nduni iri ku kivi ubikuye ku neza na neza mu ntumbero yo kwitegurira yandwi yahariwe abarundi baba mu mahanga no kubaka diyasipora ndundi kuva ku itariki mirongo ibiri na zitanu ushyika ku mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'indwi hasoba umwiherero udasanzwe w'indongozi zose za diyasipora ndundi ku isi none eh. abatumiwe muri uwo mwiherero eh. indongozi zimeze gute n'abagize n'amakomite yose ya diyasipora ndundi muri buri gihugu cyose eh, n'indongozi zose za diaspora ku rwego rw'isukari zitatu eh, bene abagize komite zirongoye ibisata biri muri diaspora ndundi ku isi none uwo mwiherero eh. uzobugama igiki diyasipora ndundi ishaka ko indongozi za diaspora zimenyana bagira inama ya bose hmm. bahinyanyure bongere bemeze integuro y'amategeko abagenga hmm. baganire no ku bibazo bihanze abarundi baba hanze y'igihugu bongere banaganire no ku bindi bibazo by'inkoramutima gutyo baterere muri ya mbona kazoza y'igihugu hewe erega wa mwiherero usanzwe ushima udasanzwe uzoca usozerwa n'igitaramo cy'agakura cyitiriwe diaspora homecoming 2025 kizoba gitumiwemo abarundi baba hanze mhm. bazoba bamaze gushyika i burundi baje mu ndwi yabahariwe hamwe n'abandi barundi sinzi kikazoba ku itariki itariki ibiri n'indwi za kuno kwezi aho hazoba n'ibirori by'agakura kurwaruka rwitiriwe inkingi z'imbona kazoza ruzoba rwabaye urwa mbere kuri buri ntara mu kugaragaza ingene twoshyika kuri ya mbona kazoza rubicishije mu mpano zarwo gutyo rero yandwi yahariwe abarundi baba mu mahanga icitangura bikaba ari ivyo diaspora ndundi niyubahwe ndongozi n'abadiyasipora kaze mu mwiherero udasanzwe dutore mutwere hamwe umuturama ugamije kudushyikana kuri ya mbona kazoza twakure kuri mirongo indwi n'indwi ijana na cumi na gatanu ijana na cumi na gatanu canke kuri mirongo indwi n'indwi